Kao što ste svjedoci, nastavlja se dalje agonija na Krimu. Rusija polako ali sigurno okupira predjele Ukrajine, stavlja po svoju, po svoju kontrolu i to je ništa novo. Ovo je vrijeme kada će veliki narodi mesti ili sklonjati male narode i stavljati po svoje, pod svoju šapu i pod svoju kontrolu. Bez obzira što je to pred očima čitavog svijeta, kako ljudi imaju običaj kazati ovo moderno doba, u 21. vijeku, jeste u 21. vijeku se najviše krvi prolijeva i najviši se zločini čini. Nema zla koga nema baš upravo u 21. vijeku kada kažu da je to vrijeme novog svjetskog poredka, kada su ljudi civilizirani, kada dobro znaju šta valja, šta ne valja, a često su otišli ispod nivoa hajvana, pa i hajvani zavide u tom zlu u kome su svaku mjeru, svaku mjeru prešli. S druge strane primjetno je da je odmah Dodik otišao u Rusiju da obeličeti taj ruski okupatorski potez i da se posavjetuje i dogovori sa Putinom, jer on je upravo otišao tamo da dobije visoko priznanje zbog promicanja ideje o ujedinjavanja pravoslavnih naroda i širenje kršćanske misije na Dunjavu. On je znači počašen najveći, najvećim vidom priznanja zato što promiče ideju kršćanstva i što promiče ideju ujedinja, ujedinjavanja pravoslavaca kako bi zajedno krenuli i osvojili konačno svoju kiblu koja se Istanbul zove. Zamislite s druge strane da neko iz Mekke, iz Harema, Haremi šarifa pozove nekoga od bosansko-hercegovačkih političara i kaže dođi ovamo u Meku da se dogovorimo kako ćemo šerijat u ponovo vratiti koji je toliko godina vladao i svake svoje pravo dobio, dođi da te nagradimo zbog toga što si dobar političar, zagovaraš islam, pravdu, da svako svoje pravo dobije. Pa kada bi ošao Resul Ulema Kavazović, onda bi ga proglasili da ima opasne ideje. A pogotovo kada bi otišao ovaj neki od izgubljenih ovih političara koji se kriju kao miševi, kada po 50 ljudi na ulice izađe, znaju dobro, miš zna da dira tuđi sir i da dere tuđe haljine i da ulazi u tuđe sahare da to nije njegovo pravo. I onda kada osjeti strah, traži najmanju rupu da se u nju zavuče i da se sakrije. Ali eto pogledajte kada je u pitanju kršćanstvo i kada su u pitanju, u pitanju anamoni, onda niko to ne smatra da je to išta opasno. Zato što je kršćanstvo na ovim prostorima legalno, a islam nije legalan i priznat, pa se oni mogu krstiti pred svakom školom i praviti kipove svetih stava pred svakom institucijom, a mnogi bošnjaci danas ne mogu doći na džumu zato što islam u Bosni zvanično nije priznat, pa može dobiti otkaz. Inako su većina bošnjaka na birovu za nezapošljavanje. On se zove biro za zapošljavanje ali bolje mu je prediti ime da ima pravo svoje ime, a to je biro za nezapošljavanje. Pa bi moglo biti još bošnjaka na tom birovu ako krenu džumu klanjati. A šta je sa ostalim propisima koje Allah subhanahu wa ljudima objavio da moraju po njima živjeti i po njima raditi. Isto tako ste svjedoci agonije malezijskog aviona. Sa 300 i kusur putnika nestao avion, sutra će biti 7 dana, nema aviona. Nestao avion sa 300 i kusur ljudi, nema ga nigdje. Najsavremenija tehnika Dunjaluka ne zna. Toliki sateliti kažu da su na mjesecu bili, da prate svaki korak, da mogu ustanoviti svaki čovjek umjeta gdje se nalazi, a evo ne mogu toliki avion da pronađu. Pa ovdje može biti jedno dvoje. Pošto su ljudi počeli da obožavaju materiju i da obožavaju svoj mozak i da pripisuju sva dostignuća da je to odraz njihove pameti. Pa hoće Allah subhanahu wa ta'ala da kaže ljudima da je inna Allahe ala Da Allah sve može. Uzeir ali salatu wasalam kada je prošao pored uništenog naroda i vidio da tu više nema života. Rekao je samo hoće li ovo Allah ponovo ovdje dati života. Pa je matehu Allahu nije ta'amin thumna ba'ate. Pa ga Allah uspavao stotinu godina. Ovo je jedan dokaz da je Ozeir, ali i salatu bio na onome svijetu i vratio se. Pa ga Allah uspavao stotinu godina, a nakon toga ga ponovo vratio, proživio i pitao le biste kalele bistu jeumen au ba'da jeum. Kaže, ostao sam gospodar po mom nekakvom svatanju, dan ili dio dana. Kale belle biste mijete, amin. Naprotiv, ti si stotinu godina tamo na je svijetu bio. Pa ila pa amike vošaladike te sende. Pogledaj sa šta Allah može. Ti sto godina bio odsutan, a hranu koju si ponio sa sebom nije se pokvarila. Wandur ila himarike voli neđaleke ajete i nas, a magaras tvoj sav u čičke otišao. Sam se rasu. Ovo samo Allah može. Pa kada je Uzair alaih salatu wasalam ovo vidio, i vidio kako hrana se nije pokvarila i kako sada Allah subhanahu wa ta'ala obnavlja magarca. i kad mu je to sve bilo jasno, bilo je mu jasno i prije toga, on nije sumnjao. On je Allahov poslanik, on nije zbunjen bio kao ljudi danas koji se pripisivaju islamu, a o islamu kao kršćani što u svojoj vjeri ne znaju, tako i muslimani često islamu ništa ne znaju, pa čovjek misli da je rabijesin iz Kur'ana, toliko je u nauki daleko otišao. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير A kada mu je to predočeno da on to ponovo vidi, rekao je zaista Allah sve može. Pa ako se desi ovo prvo i ne nađu ga nikada, mi vjerujemo gospodara. Mi znamo da je Deđal živ, ne mogu ga sateliti otkriti. Mi znamo da je i Salatu živ, da je na nebesima, ne mogu ga svemir, ne mogu ga znači te rakete koje idu na mjesec pronaći. Znamo da ima narod koji se zove Jeđuđ i Međuđ, koji će popiti jezera, toliki im je broj. I oni svaki dan kopaju i hoće da izađu na dunjalu. Ali ono što im je malo ostalo, ne kažu, inša Allah, ovo ćemo sutra iskopati. Pa uvijek kad se vrate, vrate se na početak. Ali jednog dana će kazati, inša Allah, izaće na dunjavu i napravit će nered na dunjavuku, pa će onda biti poniženi, jer Allah sve može. Pa ako se desi ova prva opcija, mi vjerujemo gospodara da je onaj koji sve može. Ali može biti druga opcija, a to je da je ovo jedna velika zavjera da se s ovim nešto veliko priprema. Da ovi moćnici hoće jednu dramu da narod prati dok oni drugu pripremaju i onda da ih ponovo vrati na prvu epizodu i da sa, sa njom neko veliko zlo uradi. Kako bilo da bilo, sve će izaći na vidjelo i zemlja će svoje tajne kazati. Jaume hadnitu ahbaraha. Ona će sve kazati. Allah će joj narediti. I tajne će se saznati. I koliko god nešto čovjek krio i tajio, to će na vidjelo izaći. Ali je ibret, jer mi stalno kažemo smo sada moderni ljudi u modernom vremenu, nestao avion, nema ga sedam dana. I dalje telefoni zovu, zvone, ali se niko ne javlja. I još nikakvi zvaničnih, tačni podataka o tome se nema. Šta se ovo iza brda valja, bit će nam uskoro jasno. Isto tako, događaj koji nas je vjernike sve do kraja obradovao, a to je da je ponižen Fahrudin Radončić. Allah subhanahu wa ta'ala je ponizio tog insana još u fi dunja u fil ahireti adabun alim. Ili adabun šedid. Poniženje na ovome svijetu, a bolna patnja na ovome svijetu. Ovo je samo još jedan dokaz. Kogod, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da je rekao Allah Đelešanu, znači hadisi kuci, ko mom evliji bude činio zlom fakad adentuhu bil harb, Javno objavljujem rat. Allah uzvišeni kaže, a šta mislite koliko je zuluma činio ovaj čovjek godinama godina, a uvijek se prodavao po dobro namjenika i velikog bošnjaka i velikog muslimana. Ovo muslimana mi znamo da to nikako proći ne može i da ovo sa islamom nema ništa osim imena i prezimena. Ali ostalo nacionalno i tako dalje, mi to ne guramo prvi plan, pa nam to nije toliko bitno. Najbitnija nam je vjera kod ljudi. Ali pogledajte, i onaj prijašnji ministar, Sadik Ahmetović, nije on bio Sadik Ahmetović, on bio Kadib Ahmetović. On je lažo Ahmetović bio. Zinalu činio, pa ga Allah ponizio. On je taj isti koji je poslao šest stotina i kusur do zuba naoružanih specijalaca da je zije djeci ženama i ne naoružanim ljudima u pol noći. Ovaj je digao svoj glas i on se pobrinuo šta će biti sa omladinom koja u džennet ode ili koja preživi pa se nekada na ove prostore vrati. Evo bio još ministar, tek je juče smijenjen. Ovih dana smo svjedoci da na Krimu četnici prave punktove i oni uspostavljaju pod navodnim znacima i bilježe tatarske kuće kako bi krenuli sa klanjem. Gdje je sada dojučerašnji ministar sigurnosti i njegovi ostali saveznici? Zar ovo nije opasno po nacionalnu sigurnost? Ali nije aršin jednak kada su u pitanju vjernici, onda su oni svi u osnovi, kao što je i rečeno, da su svi bošnjaci teroristi, samo jedni se prikrivaju, a drugi su naivni pa se odmah otkriju. Tako je potvrđeno, upravo kada je Dodik otišao u bijelu kuću, da sjedne sa crnim čovjekom. Zato kažem, i ovo je događaj koji nas raduje i molim Allaha tabarake wa ta'ala da svakoga onoga ko pusti svoj jezik ili podigne ruku ili bilo šta pomisli ružno prema vjernicima da Allah šanu vjernicima i ostalima radne i pretu njemu kako Allah sve može i kako Allah ljude ponižava i ljude uzdiže shodno njihovom odnosu prema, prema Islamu. Isto tako smo svjedoci ovih dana da ratišta koja su davno zapalila vatru, nimalo se ne snišavaju gori Sirija, gori Egipat, gori Jemen, gori Libija, gori Egipat, gori Afganistan, gori evo uskoro i kremđe su naša braća, naša braća Tatari, gori Turska. I kad pobrojali smo, sve smo pobrojali mjesta gdje muslimani žive. I ovo je jedan opasan znak da je cilj u ovom trećem svjetskom ratu koji je možda već davno krenuo, a ljudi čekaju da ga samo neko ozvaniči, cilj je da se pobije što više svijeta, a pogotovo muslimana, jer oni su snaga za budućnost. Kod muslimana je malo nena i deda, sve omladina, a kod drugi je upravo, upravo obrnuto. Pa zbog toga Trebamo biti svjesni i spavati, ne smijemo. Ne treba nešto da se ozvaniči da bi to u stvarnosti postojalo. Ne treba niko nama ubosti da kaže da se vodi rat ekonomski i da ga ozvaniči. To mi na svojim džepovima osjetimo. Niko nam ne treba govoriti da se ovdje vodi nemoralni rat kad smo mi bez časti ostali i vidimo da nam čerke i žene iz kuća ugaćama izlaze napolje. I nered je zavladao i na kopnu i na moru, ima kesebeta i dikum, u kefir, i na moru i na kopnu zavladao metež, nered. Upravo zbog toga što naše ruke stoje iza toga. Isto tako nam niko ne treba kazati da je možda treći svjetski rat počeo, jer mi njegove murove njegovu gorčinu već osjetimo. Pa zbog toga, ako ne budeš vodio računa šta jedeš, bit ćeš ubijen. Ako ne budeš vodio računa šta piješ, bit ćeš otrovan. Ako ne budeš vodio računa šta govoriš, bit ćeš ubijen. U svakom slučaju, jednako je da budeš ubijen. Cilj je da nestaneš. A ko stoji, braćo, iz ovoga svega? je oni koji imaju takvu akidu, koji imaju takvo vjerovanje. Zamisli se ti čobane, dragi moj brate koji imaš stado ovaca, da odjednom ti se to stado utrostruči za kratko vrijeme. Ti bi se izgubio živ. Ti bi sam sebe pitao šta ću sad? Sad ovo moram rješavati na nekakav način. Odnos tebe prema hajvanu je da mu ti daješ život. Allah daje život i smrt, ali on počinjen tebi. I ti onda kažeš, jedan dio ću poklati, jedan ću dio prodati, jedan ću dio protjerati, jedan ću dio sebi zadržati. Ima narod na Dunjaluku koji ovakvu Ima narod na Dunjaluku koji smatra sve ostale koji nisu kao oni. A prvenstveno nas muslimana smo mi poput hajvana. Šta je zadržati, to se drži, šta je za zaklati, to zaklati, šta je za sušiti, to sušiti, šta je za protjerati, to protjerati. Pa zato Allah Đelešanu kaže Kullama auqadu nara lil harbi atfa Allah ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين kad kada god pokušaju, a oni znači stalno pokušavaju. Da potpale, potpale vatrnu baklju na Dunjavku. Etfah Allah, Allah je gasi. U esaune fil ardi fesada, samo žure da nered naprave na zemlji. Šta je to? To je odgovor na ovu prvu. Samo gledaju gdje će rati izazvati. Gdje će doći do proliča? Pa zar niste, draga moja braća, svjedoci? Pogledajte samo činjenici Eto, to smo zaboravili sada malo prije spomenuti i Gaza je ponovo zapaljen. Zamislite, 50 godina 50 godina pred očima čitava svijeta. Jedna generacija živjela, možda je već umrla i zna da palestinci su zlostavljani. S druge strane u Siriji na milijone ljudi nemaju šta da jedu. U istom Damasku, draga moja braća, živi oko pola miliona palestinaca u dva kampa, takozvana, u dva muhajjema, Jarmuk i Tabuk. U ta dva muhajjema, u ta dva kampa ima oko pola miliona ljudi. Ljudi jedu ljude, ljudi jedu mačke, ljudi jedu odješu. To je upravo u 21. vijeku pred očima čitave javnosti, milioni ljudi su protjerani, izlostavljaju se. Pa šta ovo sve govori? Pa to je zbog toga što imamo narod i njihove saveznike koji vjeruju da smo mi hajvani, da mi nemamo pravo na nekakav normalan civiliziran život. Do te mjere mi smatramo ako nas lizne čukom i, čuko i nas svojom, svojim jezikom po odjeći, da to trebamo oprati. A ako nam naloče kakvu posebu, da to trebamo sedam puta prati. I jednom da bude zemljom, jer se ne može ni sa čim drugim uklonuti ono što ima pašće od svojih vakcina na jeziku E isto tako židovi, Allahu i neprijatelji, oni smatraju, ako ga dodine Arab, da je postao nečist. Kao što mi imamo odnos prema pašćetu i držimo pašće samo u nekim iznimnim slučajima, tako i oni, ako kome dadnu, nekad pomiluju nekoga, onda je to baš analogno psu. Onoliko koliko treba da mu čuva njegovu zadnicu i njegovu prednicu. To je stanje, draga moja braćo, u kome mi danas živimo. I za kraj ovi događaja koji su obilježili ovu sedmicu, juče u jednom marketu čujem često odlaze, dolaze, čao, čao, čao i čao. Ja pitam onu što prodaje na kasi, a šta znači čao? Ona poblijedi pa zove onu drugu, dotiča ona druga, kaže ovaj gospodin pita šta znači ćao, pa kaže ja znam da to nije ništa muslimansko, ali ne znam ni ja šta znači, pa reko eto imate sedam dana dok ja drugi put ne naiđem, da se raspitate, vi ste u novom poredku svjetskom, u modernom svijetu, u internetu, mogućnostima provjeravanja, pa provjerite šta to znači. A one izađeše napolje pa nam oljakaju, kažu, a što nam ne bi olakšao i to nam kazao. Neka, neka, to nauka se plaća, tražite, a doći ja da vam kažem ako se ne snađete. Pa eto, draga moja braćo, možda i vi ne znate. Treba da znate kada se kaže čao, da se tada čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala. To u prevodu znači budi moj rob. Čao u prevodu znači Budi moj rob, robuj meni. A mi znamo da moramo biti svi robovi Allaha subhanahu wa ta'ala. A Isa alaih salatu salam, kada je u Bešiki progovorio prve riječi koje je kazao Inni abdullah, ja sam Allahov rob, tani el kitab, daće mi knjigu, vođa aleni nebija i učinit će me poslanikom. I ovo je dovoljan dokaz da kažemo kršćanima da su oni Voradzalim. Što god dulje možeš oduriti, sve veća jasnoća koliko su zabudi. Ništa ne razumiju. I skroz su zbunjeni. Ali nije čudo, to je Allah za njih kazao. Ali kako to da onaj ko se islamu pripisuje, da ne zna šta svojim jezikom izgovara? zabranjeno da porobljavamo ljude, a naređeno nam je da budemo robovi Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato mi u šehadetu, kada izgovaramo šehadet, kažemo Ešhedu en la ilaha illa Allah, wa ešhedu enna Muhammeden abduhum wa rasuluh. Mi svjedočimo da nema drugog božanstva sem Allah. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov rob i Allahov poslani. Pa ovima danas koji ne znaju arapski, onda kada primaju islam, to im prevedemo na njihov materni jezik, da dobro znaju šta su kazali. Da nam ne bi jednoga dana prigovorili i rekli mi smo nešto priznali jezikom, a srca nam to nisu razumjela. Pa ovo je naše stanje. I danas u našim školama i u našim javnim ustanovama uglavnom glavni pozdrav je čao. Budi moj rob. Pa mi nećemo biti robovi niči osim Allaha tabareke wa ta'ala i naš je džennetski pozdrav Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh i sve ostalo je neutemeljeno i nema potpore u Kur'anu niti u sunnetu izmišljotina koja ne smije da nađe mjesta u našem svakodnevnom životu. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا واخر دعوانا الحمد لله فاستغفروه الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Svi ovi događaji i sve ono što kritiziramo i na što imamo pravo da kažemo riječ i moramo je kazati, to je upravo zbog toga što želimo i sebi drugima dobro, a s druge strane ako je zlo zavladalo, to je dokaz nepoznavanja Allahovog dina. Pa je zbog toga nama potrebno da što više o temeljnim stvarima ovoga dina progovorimo, i sebi do detalja stvari razjasnimo kako ne bi bili zbunjeni ili prokleteni kao što je Allah rekao za židova da su prokleteni, a za kršćane da su zbunjeni. Nama uvijek mora biti do kraja sve jasno. A ako ne znamo, onda moramo učiti, pitati i dolaziti do saznanja. I zato smo otvorili sezonu i otvorili serijal da obradimo temeljne stvari dobro bi to bilo, a to nije na čumama. Zato što bi to trebalo onda i zapisati i naučiti i zapamtiti dokaze za to. Ali eto, ma, la haula wa la illa billah. Naše musibe danas, što jedino možeš ljude okupiti na džumi, znaju da bez toga ne mogu biti muslimani, pa onda se nekako dovuku. I to jedva. Pa onda moramo koristiti džume da o preciznim, temeljnim stvarima govorimo a kratko je vrijeme džumansko da bi se ovako velikim stvarima moglo puno kazati, pa da Allah olakša i da svatanja budu kako treba. Mi smo otvorili govor u sulu dinu, o šatovima la ilaha illallah, pa smo prvo govorili o imamu i rekli bez znanja se ne može Allah obožavati. Mi moramo vjeru učiti, zato je prva objava bila ikra bismi rabbike ledi halak, da učimo u ime Allaha Allahovo znanje na prvom mjestu. Znanje o Allahu i znanje o njegovom poslaniku, znanje o Kur'anu i sunnetu. Tu ne smijemo biti džarili, A da mi neko prigovori da kaj nisi dobar poljoprivrednik, i nisi dobar sitar, i nisi dobar mehaničar, i nisi dobar stolar, sve je to dunjalu. Treba i tu biti precizan. Islam traži da mi na svaki način lijepo prezentujemo Islam, da budemo do kraja odgovorni, ali je problem ako mi ljudi prigovaraju i ako ne zbog vjere moje optuže i kažu mi ti ne prigovaramo što Dunjaluka imaš, mi ti prigovaramo što ti Allah ugleda dao, nego ti mi zamjerimo što vjeru svoju kako treba ne ispovjedaš. To je musibet, a to je danas upravo belaj koji mi belajšemo sa nama i sa našim narodom. Nažalost, oni danas koji predstavljaju muslimane, njima moramo, znači, prigovor uputiti. I mi moramo zbog lošeg odnosa prema vjeri optužiti. Nisu dobri ambasadori Islama. To ne znači da mi jesmo, ali optužujemo i sebe i druge. Ali je Islam jasan i ambasadori Islama moraju dobro svoje štivo znati i dobro znati da moraju djelima pokriće za svoj govor imati. Pa ako ima znanje, doće onda ubjeđenje. A kad dođe ubjeđenje, onda nema sumnja. Onda je čovjek razrahaćen i zna da je prosperitet sa islamom. I takav uživa i kusa u islamu. A šta će proizvesti onda ta, to ubjeđenje? Proizvest će treći šart koji se el-ihlas zove. A to je šta god radiš na ovome dunjaluku. A pogotovo ono što je vezano za ibadete. Ono sa čime se približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala da ne očekivaš nikoga da te pohvali. Da ne očekivaš nikoga da te plati. Da, te ne, da ne očekivaš nikoga te tapče po ramenima. Nego sve te zahvale i sve te nagrade da tražiš samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je ovo jedan veliki ibadet. I jedan od najtežih ibadeta. I ovo se nalazi u srcu. I zato ko nije ti ove nijete naglas ili je budala ili ne zna. Ako je budala Allah budala nam ništa objavio, nije on nakon pričaju i s povodom i bez povoda. Ako ne zna insan, trebamo objasniti da se ne može tajni ibadet pretvoriti u javni, niti javni pretvoriti u tajni. Ne mogu ja u mislima klanjati, nije to namaz. Ne mogu ja u mislima auto voziti, nije to šofer. Niti mogu u mislima raditi neke i ibadete. A isto tako, Isto tako, ne mogu tajne i badete, ne mogu ja o ljubavi prema Allahu iskazati, jer to je tajni i badet, nada, strah, nije. Samo Allah zna šta mi nije timo. A nakon toga i mi znamo. Ali je borba velika i strah. Hoće li nam nijeti biti prihvaćeni? I zato je borba čitavog života, a vidjet ćemo iz nekoliko dokaza koliko je ovo bitno. E zato kada se svaki la ilaha illallah, onda čovjek neće nikome robovati osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve će raditi za sevab, za sevabe od Allaha subhanahu wa ta'ala, a neće zloupotrebiti vjeru da bi živio da bi živio na račun vjeri. Pa kaže uzvišeni وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Oni koji dijele od onoga što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ a njihova su srca u velikom strahu أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Kažu učenjaci u velikom strahu, u velikom strahu, hoće li Allah to primiti? Je li to zaista iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala? Jer Allah neće primiti ihlas u kome je 99%. Ihlasa 1%, rija, širka i ostalo. nego će Allah primiti samo ono što je lillahi rabbil alemin, što je potpuno 100% u ovome našem računanju u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato uzvišeni kaže u oma umiru illa li ja'budu Allahe lehu din. Nije vama Allah puno toga objavio. Nije vas opteretio. Nije vam puno toga naredio. Ali ono što vam je naredio, da obožavate Allaha Đalešanuhu iskreno, znači sa ihlasom, bez bilo kakvih primjesa širka, da Allahu subhanahu wa ta'ala robujete i vjeru mu čisto ispovjedate. Ulillahi abudu muhlisa lahu dini i reci ja Allaha obožavam iskreno takvom mu vjeru njegovu ispovjedajući. الذين خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا govori Allah subhanahu wa ta'ala o sebi, pa kaže onaj koji je stvorio smrt i život, lijebluvekum ejukum ahsanu amela, da vas iskuša, da vas iskušam, ko će ispravnija djela donijeti. Pa ispravnija djela, to jeste ispravna su djela ona koja su u ima Allaha subhanahu wa ta'ala i koja su na principu sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa je bitan ihlas. A Allah neće primiti ihlas koji ne bude potpuno ima Allaha subhanahu wa ta'ala i neće primiti onda opet djelo ako ne bude potpuno na principima sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Samo jedna opaska da bi nam jasnije bilo. Evo kada ćemo džumu namaz. I možemo obaviti sve kako treba. Dva rekata je džuma namaz i nema podnije kao što naučili 500 godina na ovim prostorima. Ne trebamo sumnjati, mi smo ubijeđeni da se petkom klanja džuma, a ne klanja podne. Klanja se podne ako si na putu. I ako nisi u džematu sa muslimanima, ali ako si došao na džumu, onda klanja džumu. A postavlja se pitanje zašto klanjaš podne? Pa zato što sumnjaš. A nema i bade ako se sumnja. Mora biti čisti jekin. I sad mi klanjamo dva rekata džume i sve obavimo kako treba, bi se ilaha ali tvoje misli tamo negdje daleko ti si došao danas ovdje možda da budeš prebrojan, da si kao povećao broj, molim Allah da to sve ne bude tako. Došao si da se desi ovo ili ono. Znači ti si u praksi ispravan. Sve je po ali ti je zakazao šta? Nije. Pa ti Allah to neće primiti. Ili obratno, da si ti ovdje danas zaista samo radi Allaha Đelešanu. Ili to 100%. Nije Bil mi sto posto. Ali ti nakon što mi predamo selam, ti ustaneš natreći svoj neki rakijat, ili na prvom rekiatu predaš selam, ili si ušao, nemaš abdesta, ali ti nije tu redu. Opet je Allah neće primiti. Pa je zato borba da bude iskreno i da bude ispravno. Tako će Allah subhanahu wa ta'ala tako će Allah subhanahu wa ta'ala primiti i neće drugačije. Zato je poznat nama hadis koji je došao u samom onome vremenu kada muslimani trebaju praktično da urade jednu veliku stvar za islam, na koju mi danas nismo spremni mnogi. Mi smo spremni da umremo i živimo sa čafirom. I da nas čafir gasovi i prevrći ako nas bude gasovio I da nas on ukopava negdje pored svojih mi Nismo mi spremni na hijđru. Zbog čega? Zbog dunjaluka. Ne možeš ostaviti socijalu, ne možeš ostaviti ugodan džajnetski stan, ne možeš ostaviti katice i ostalo, pa ne možeš ti lako učiniti hijđu i otići među muslimane i živjeti normalno, a ne po čokom i imati djecu normalno, a ne, ne divljake oko sebe, koji će te još malo postrojiti i kazati, babo, slušaj ti, ti si za osnov, ti ne znaš šta je droga, ti ne znaš šta je pedagog, ti ne znaš šta je drugo, a ti ga robio. Zašto? Zato što nisi na planu niđe radio. Pa je on shvatio da tako treba biti. Svi to nude na ulici. Ti samo kažnjavaš, ti samo kazne u stanu E neće on da bude u zatvoru. On hoće da bude slobodan. U svakom pogledu slobodan. Da radi što se ne može raditi, što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Pa bilježi Boharija i muslim, vama poznat hadis od Omera radijallahu ta'ala anhum, gdje kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme innama al-a'malu bin nijat wa innama li kulli mri'in ma newa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Djela se kaže cijene prema namjeri, prema nijetu. I svaki će čovjek dobiti ono što je zanijetio. Pa kome hijra bude u ime Allaha i na putu Rasula sallallahu alaihi vseleme, pa hijrat mu je radi Allaha i njegova poslanika. A kome hijra bude zbog dunjavka da bi nešto od u ušičario, ili nekakve želje da bi se sa njom oženio, pa la ila Pa mu hijra mu je zbog toga što je još pored onoga pravog nijeta nakavanja. Znači, kada je, kada je bilo pitanje hijre, Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik ali salatu wa salam postavili pravila. Da ko mora biti čisto radi Allaha Đelešanu. I to ostaje do sudnjega dana. Kad se god okupimo zbog paradajza i paprika, krava i ovaca, pa da se tako udruživamo i napravimo džemat, napravit ćemo džemat koji će se do kijameta tući svađati. Ali ako se okupimo zbog Allaha i vjera nam bude na prvom planu, a u svoju ruku treba živjeti, onda će Allah subhanahu wa ta'ala u takvoj hijri i bereketa do kraja dati. Kul innama ana bešarom mislukum juha ilaja innama ilahukum ilahu vahid, fa min kane jerđu liqa rabbi fel ja'man amalan saliha, wala yushil bi ibadati rabbihi ahada. Reci, ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da nema drugog Boga osim Allaha, a onaj ko želi susret sa Allahom, neka čini ispravna djela, znači po ihlasu. I neka Allahu subhanahu wa ta'ala u svojim ibadetima nikoga Allahu Đelešanu ne pripisiva kao druga. U dovi i dovu Allah Đelešanu neće primiti osim ako bude iskrena radi Allaha Đelešanu, kako kaže uzvišeni, tako اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَهُ كَرَهَ I moli Allaha Đelešanu iskreno, ispovjedajući mu vjeru, pa neka bude kako kako se ne sviđa nevjernicima. Evo nas kod jednog vama dobro poznatog hadisa koji će nam ovo o čemu govorimo, draga moja braća i cijene sestre, najbliže pojasniti i bit će nam jasno o čemu se radi. Hadis je kod muslima od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu onoj poznatoj trojci ljudi s kojim će žehennem biti potpaljen. Jesu to nekakva tri političara Jesu to kakva tri, znači, mađiončara? Jesu li to kakva tri dunjalučara? Kakvi su to ljudi? Braćo, radi se o najboljim ljudima. Radi se o najboljim kategorijama ljudi. A zbog čega će Allah subhanahu wa ta'ala sa njima zapaliti džehennem? Pa upravo zbog toga što im je palio nije. Vanština je sve bila zadovoljavajuća. I ono što ljudi se raduju i što ljude divi. Međutim, nije, nije bio kako je Allah zadovoljan. Pa će oni biti ona kresa. Oni će biti kibrit. Što mi kažemo čibra. A to je kibra. Kibrit za džehennem. Oni će biti potpala za džehennem. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Pa prvi koji će biti doveden na sudnjeme danu, uočimo samo na bosanskom jer hadis podrži, je čovjek koji je poginuo na Allahom putu kao šehid. Pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala upitati šta se s tobom desilo. Kaže, ja sam se borio gospodar na tvome putu i dao svoj život zbog tvog zadovoljstva. Kale te Pa će Allah mu reći, ne, ti lažeš, neke qatelte. Nego se ti se borio len yuqalu jarid. Ti se borio da se kaže što je ovaj hraban, ovaj ne Pa kad kriv i rečeno je tako, pa će biti naređeno i bit će za svoju kiču i svoje lice odvučen i bačen u džahnem. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala zovuti čovjeka koji je imao znanje, koji je među ljudima zvučao kao učen, ali učio Kur'an i podučavao ljude Kur'anu, pa će Allah subhanahu wa ta'ala ga i pitati šta se s tobom dešavalo. Kaže, ta'allamtu ilme, u wa qara'tu fika al Kaže, učio sam znanje gospodaru zbog tebe. I samo sam zbog tebe Kur'an učio. Kale već veće gospodar, ti lažeš. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ Ti si učio znanje da ljudi kažu čija li ga je majka rodila, ono što mi kažemo, a u stvari je učio si ili da se kaže učen čovjek i učio si Kur'an da se kaže karija, pa će i on biti za svoje lice bačen u džehennem. A onda će se doći čovjeku koji je imao imetak, i koji je dijelio na Allahovom putu, pa će ga Allah Đalešanu dovesti upitati šta si radio čovječe. Pa će on kazati gospodaru, ja nisam ni jedno dobro, ni jedan hajrat ostavio, a da nisam u njemu učestvovao, a to je sve zbog toga što sam tvoje zadovoljstvo tražio. Kale kedeb. Kad će Allah kazati, ne, ti lažeš, walakinneke fa'altel yuqale huve džavad ti si to dijelio samo da ljudi kažu što je ovaj džavad. I mi to često kažemo. Čovjek koji dijeli puno, koji je jednostavno otvorene ruke, mi kažemo džomet. Džometan, gdje god treba on dati. I on je stvarno pokazao da daje, ali mu je zakazao nije, pa će zbog toga nijeta isto tako završiti i biti bačen na svoju facu u džehennemu. Kada je Muavija radijallahu ta'ala anhum pročitao jedne prilike, draga moja braćo, ovaj hadis, zaplakao je. Žestoko je zaplakao, a zatim je rekao riječi Allaha subhanahu wa ta'ala men kane vidu hajate dunja dunya wa zinataha nuofi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun a oni kaže koji žele Ukrase ovoga svijeta, sve ćemo im od ukrasa ovoga svijeta dati. Ovo fiha la yuhasun i ništa im neće biti uskraćeno. u alladine lejse lehum fil ahirati ila nar, u ma sanahu fiha wa batilu ma kanu ja'malun. A oni će na onome svijetu u vatru otići i njihova djela će biti uništena. Sve ono što su radili, nikakve koristi od toga neće imati. Šta se je desilo sa ovom trojkom? Evo možemo zaključiti jednostavno da je njima nije zakazao. Zato, draga moja braćo, nema la ilaha illallah osim sa potpunim ihlasom da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i da svaki ibade sto procentualno upućujemo samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da nikoga drugog ne miješamo i da činimo Allahu subhanahu wa ta'ala u tom pogledu. Došlo je kod, došlo je kod muslima isto tako i buhari od Ebu Musa Ešarija ta'ala anhu da je čovjek došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme kaže o Allahov poslaniće čovjek se bori za rat, zbog ratnog plijena čovjek se bori da bude spominjan i čovjek se bori da se vidi njegova hrabrost i tome slično Femen fi sabilillah. Pa ko je od ove trojice na Allahovom putu? Pa hvala Rasulullah sallallahu alaihi Men qatali li tekune kelimatu Allahi al-ulja fa huwa fi Pa kaže Resul sallallahu alaihi wa Onaj ko se bori da Allahova riječ bude godnja, taj je na Allahovom putu. Znači koja čija borba traje da potpun ihlas zavlada. Nema borbe zbog ratnog preda, to bude nijet. Nema borbe da se čovjek spominje da kaže legenda i junak nosio zlatnog glinara. Jeste, on je bio junak i on je nosio zlatnog glinara i mnogi su i povalen na tom putu, ali jesu li šehidi kod Allaha Đelešanu? Mi volimo da budu. Nama je drago i molimo Allaha da niko u ne ode. Jer se vatra ne može podnositi, a morat će se. Ali, Boga mi, ako ne bude nijeta, ako ne bude i hlasa, teško se nama kada dođemo pred svog gospodara. Hadis kod Nesaije od Ebu Mame El-Bahilija radijallahu ta'ala anhu kaže, došao je čovjek Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam, i rekao Rejte ređulen gazen jel tebi su eđre u adikre ma lehu. Pa kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la šeje lehu فعادها ثلاث مرات ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ويبتغى به وجهه Došao je čovjek isto tako Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme i rekao o Allahom poslaniće vidimo čovjeka Gaziju koji hoće nagradu, a i hoće da bude spomenut. spomenut. Hoće da pomiješa i nijet i da ga ljudi hvali. Šta je sa ovim čovjekom? Kaže Resul sallallahu alaihi elehu taj na onome svijetu nema ništa. Ništa on nije zaradio za onaj svijet. ada thalata marrat. A zatim je ovo ponovio tri puta naše elehu. Ovaj čovjek sa ovakvim pomiješanim nijetom ništa na onome svijetu nema. Inna Allah la yakbalu min al-amali illa ma kana Allah neće primiti dijelo osim ako bude iskreno u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I želi se samo Allahu te bareke wa ta'ala lice. Ovo je znači zabrinjavajuće. I ovo je dokaz da je nijet jedan od najtežih ibadeta. Moraš na početku ispravno zanijeti. Pa se onda u sredini mora sa šeitanom boriti. Pa opet kada je sredina prođe, opet na kraju se moraš boriti da to sam sebi nekim svojim dijelima ne bi ukaljao ili uprljao. I zato su selefi počinjali sa ovim hadisom innemel a'malu bin Mnoga svoja velika kapitalna djela zaista Allah nagrađuje prema nijetima. I zato kada Imam i Malik pisao svoju etu, rekli su mu, o Imam mali, ima li potrebe, tolike su mu uvete napisane. Pa je kazao, ma kane lillahi fahuwa Ono što bude u ime Allaha, to će ostati. Biva ono što bude sa ihlasom, to će Allah primiti. A što ne bude iskreno, to će jednoga dana hebaen postati. Prašina, neće biti nikakve koristi. وَقَدِمْنَا مِنْ عَمِلِ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَانْ مَثُورًا I kada sudnjene danu Allah Đelešanu prikaže naša djela, budu naša djela prikazana, šta će biti s onim djelima koja ne budu iskrena? Biće u prašinu pretvorena. Zato, draga moja braćo, nema bez ihlasa dina. To je suprotno ihlasu je širk. A Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da ga obožava muhlisina lehu din. Da Allah obožavamo iskreno, vjeru mu ispovjedajući. I zato naš sav život mora biti sa ihlasom. Kul inna salati wa nusuki wa mahjaje wa mamati lillahi rabbil alamin la وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا u مُسْلِمِينَ Reci moj život, moj obred, moji namazi, moji ibadeti, sve to ima Allaha Đalešanu. La lehu. Ne smije biti ni, u čije tuđe ime. La šarike lehu. dalike أُمِرْتُ Ne smije Allah imati supadnika, druga. Tako nam je naređeno, znači mora biti potpuni ihlas i ja sam prvi musliman. Riječ musliman znači, pre, znači predan Allahu. Iskren Allahu. Do kraja predan. I zato da nema ih hlasa, onda bi munafici bili mu'mini ispod čekića. Ali upravo zbog toga ih hlas je u srcu. Zato Allah Čelešanu kada govori onima koji hlasa nemaju, kaže fi kulubihim maradun, u njihovima srcima nije hlas nego je narod širk. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا I Allah to nevjerovanje povećava. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Nije čeka bolna patnja zato što su čito vrijeme lagali. Pa zato, draga moja braćo, boriti se moramo. Boriti se moramo da se izborimo. Da naša vjera, naša djela budu sva halisa lillahi azza uđel. Da naša sva djela budu iskrena u ima Allaha Đelešanuhu. Zato su velike pripreme. zato se moramo odvojiti i kada gledamo redoslijed ovih šartova, la ilaha illallah, tek onda vidimo kako je to sve poredano lijepo. Kako ćeš doći do ihlasa ako znanja nemaš? Kako ćeš doći do, doći do jekina ako znanja nemaš? Kako ćeš doći do iskrenosti ako znanja nemaš? Ako imaš znanje, opet pitanje. Evo malo prije smo vidjeli, pa zbog toga čovjek mora ove šartove stalno da provjerava. Da vidi da li je sve u redu. I da Allah te bareke ta'ala puno moli. Ibrahim alaih salatu kada se umorio i dobro na mekanskoj žegi opržio i pregorio. Nakon što je Kjabu sagradio, nije rekao alhamdulillah Ismail, ja bu ne, eto mi napravi smo nego diže Allahu ruke i voli Allaha te da Allah primi. Pa zbog toga i mi Allaha subhanahu wa ta'ala puno dovimo i puno molimo da nam Allah subhanahu wa ta'ala primi naš din, primi našu vjeru. Nemojte da budemo obmanjeni i da gledamo islam kroz ljude današnjice. Zato su učenjaci, sa ovim ćemo završiti, ovako stvari posmatrali. U vjerskim pitanjima gledali u one koji su u vjeri pretekli. Pa ti gledaj u Ebu Bekra i vidi gdje si ti. Gledaj u Omera i gledaj šta je onda s tobom. Gledaj u Osmana i vidi imaš i stida. Gledaj u Aliju imaš li hrabrosti i mudrosti. Gledaj u Hamzu šehida i pitaj sebe jesi li ti hrabar da naveče ispred svoje kuće izađeš? A li da odeš na Allahov put da se boriš. Gledaj u Abu Hanifu koji 40 godina klanja noćni namaz i ne treba da se abdesti za saba, zato što on nije večera oko tri puta koja i ti. A u dunjalučkim stvarima gledaj koje je ispod tebe. Ako u vjerskim pitanjima budeš ovako gledao, onda ćeš osuditi svoje stanje i nećeš o sebi lijepo mišljenje imati i onda ćeš se popravljati i onda nećeš moći mi kazati, ja ne mogu zapamtiti. Pa moraš papir od budala. Nego nećeš da učiš, neće se obrazuješ, neće se trudiš, zato što si zadovoljan sa svojim stanjem. A to je opasno. Samo su monaci bili zadovoljni sa svojim stanjem. I kad se priča o nifaku, oni su bili od toga jedini, oni sigurni. A u stvarima gledati koji ispod tebe. Pa kada vidiš milijarde ljudi koji su sada gladi, mi smo nekada govorili koji psikla nemaju. Sada nemaju komad somuna na pojedu. Onda ćeš kazati, alhamdulillah, ja spadam u red bogati. Ja još ne znam šta je glad. Poželio sam da izgledim pa da normalno oda jedem nego ovako trpam bez potrebe. Pa ćeš onda lijepo regulirati stvari na ovom svijetu. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da nas učini iskrenim Allahovim robojima, da oni koji se bore na Allahovom putu i ginu, da obrate pažnje na ihlas, a i mi koji sjedimo i koji ovdje pričamo, a ne znamo ima li pokriće za to, molim Allaha tabareke wa ta'ala nas obskrbi ihlasom, molim Allaha tabareke wa ta'ala da nam date jekin, da nam dadne znanja, da nam dadne sve ono što je potrebno da bi Allah s našom vjerom bio zadovoljan. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da ponizi one koji spletkare protiv muslimana. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da ponizi one koji spletkare protiv muslimana, bez obzira što imaju muslimanska imena. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da uzigne islami muslimane svakom pedlju ovoga dunjaluka. I kada smo kazali da je svjetski rat zato što je na čitavom svijetu da žive muslimani, njima je davno rat objavljen kako je Kur'an spušten. Pa molim Allah te bareke wa ta'ala da držimo se Kur'ana, da se držimo sunneta, da učimo ovaj din, da živimo za din, da umremo za din, da budemo proživljeni s ovim dinom i da pokucamo na osmera vrata džennetska s ovim dinom.